abarindiranye igishika ikiganiro banze batecu uno munsi ndabifurije amahoro y'imana ni ku izina rya la benevolencia apolonide usabe nakibateguriye ntawavuze ntisangwa ikaze yo kucumviriza duhereye kwa gakino Sara. bahungu uyu mwaka ibigori twimbuye naho twotumiriza inka ntitwobimara eh? turipanze kwe bamba kati tubaririmbira ngo na buri mwe bambona bujya basaba eh. aho kwiyumvira ingene twokoresha neza uwo mwimbu kugira dushobore kwiteza imbere aha ku mutumbi wacu eh. muri ko muvuga ngo muzobujya abandi babasaba oya oya none gakirazira hari ikindi twakoresha umwimbu atari ukubukura mu cyibo oya mvugo siyo eh. basha ubu eh? tuduhora ducumba umungana na wa musozi eh. tubukubite mpaka nabi wabo bamiramitwe emwe aho mwoba ucumba ntimubabujyane reka nabo nyine basunza nkatwe ahubwo nimuze dushyira ingufu hamwe dushinge koperative yo kudandaza ifu y'ubuhi tuzoca turondera imashini bingira emwe nta eh. dukorana na barya twuva dukorana na za minizani yego yego ya minizani none kubera iki tutokorana tubiri tuvurana ubupfu mwabahungu nta mabingira avurana ubupfu n'intama ntaho byakabaye emwe barya nta kindi bashoboye atari gukora ikibi gusa nta cyiza na kimwe kibava eh? ko uko ndabumva na nyaciza naho cyohabaye ngo wava mutakibona mugabo uko biri kose twese tuguma dukeneraniye sorongora mutama kirazira uradukuriye kandi turakubaha mugabo nawe urabyumva ko bitoshoboka ko dukorana na bajya abantu eh? kandi uzi amatati dufitaniye nabo oya mugabo natwe ntiduke turenze urugero ngo tubabonemo ikibi gusa ikibanza bakagira icyo bakora mu by'iterambere rusange abanyagihugu bo muri komine musigati mu ntara ya bubanza baheje kumviriza aka gakino bavuze ko mu karere barimwo abadasangiye imigwi kenshi bakorera hamwe mu by'iterambere rusange ariko bakavuga ko hari abantu hamwe urunturuntu hari igihe byaba bishika ntibatahurane mu gukorera hamwe ku ciyumviro cazanywe n'umugwi uyu canke uwundi abanyagihugu bakabandanya bavuga ko naho bitamenyerewe mw'ako karere barimwo bishitse batoyoberwa ko abatavuga rumwe hariho icyumviro cyangwa umugambi wo kwiteza imbere batari ko bahurizako eh, ukuntu dushobora kumenya yuko hariho imigwi ishobora kuba itarumvikana ku cyumviro iki cyangwa kiriya haba mu bikorwa ibi cyangwa runaka barashobora kuyigaragaza ugasanga iyo migwi kumbe haradutse amatati ugasanga barashamiranye cyangwa ugasanga bamwe mu bagize iyo migwi barashobora kubiganira bakerekana ati burya ba kanaka niyo batubere intambamyi ati burya tuba twaranguye ibi bikorwa ibi nibi tuba twateguye intumbero iyi turabona banaka ntibitabye gasanga rero mu iyo ntumbero baravuze ati burya rero ko bataza burya ntibadushigikiye gituma bataza ni kubera bari mu uyu mugwi urazi ko tutari mu mugwi umwe urazi ko tutari kumwe tuburya rero base kugira gute kwitaba ibi bikorwa runaka tubujya rero urabona ko bari kuratugwanya kumbe ugasanga n'amatati arashoboye kubyuka tubimenyeshwa nuko batanguye kuvyuka amatati iyo bicaye hamwe nk'ahantu bicaye nko ku kabare usanga biciyemo utugwitugwi bariko barayaga ati twari twateguye umugambi runaka ariko banaka barabiburaguje tuvuze ati duhure ku nk'ibikorwa by'iterambere tugende gukora ugasanga ntibitabye muri uwo mugwi umwe ugaca batangura kubona ko batanguye guharira cyangwa bahuye nayo iyo migwi uko ari ibiri badahuze by'imviro bagatangura guharira ndetse no kurwana barashaka no kurwana iyo batariko barabihuriza mbere jewe nihereye ko ndi n'umusenere rero ukuntu bigenda urabona iyo bagize amanama ntibahuza abasenere bakavuga ati dukora ibikorwa by'iterambere hariya ah, ko akarorero hariho ahantu hari hari ishure mu iryo shure ryaratangiye mu mwaka wa gatandatu rimaze imyaka cumi n'iyindi ariko umwaka w'indwi waranse kuzura kubera iki ukutumvikana bamwe bavuga ati iri shure ntirishobora kubakwa kuko ryubakirwa abasenedede abaseneri bakavuga ati n'ubundi abana bacu ntibazogyigishamwo hari abasomeri benshi ivyo rero bigatera induru none mwibazi ni kubera iki ciyumviro kizanwe n'umwe mu migwi tumva kumwe ibintu usanga kenshi kidashigikirwa kumwe nubwo aje bakizana inyungu kuri bose gituma bataba ko no kongera ngo bataba basangiye umugambwe gutyo usanga bamwe bose tuvuge ngira ngo ko abandi bakikumirako kubera bataba basangiye imigwi canke badafise imigambi imwe bakora bamwe bakora ibyabo abandi bagakora ibyabo igituma badahuriza ku bikorwa bimwe bafise ibyiyumviro byinshi kuko hariho ababa bafise imigambi itomoye abandi nabo bagashaka kuyicinyitsa ni ukuvuga imigwi iba ihari kubera imigwi isanzwe ihari hari imigwi usanga ari bake urikiyemo bake ugasanga bashatse gukomesha abo benshi ni ukuvuga bakenya bakavuga ati n'ubundi iyo hashyitse bikazi bibonetse niba muje twebwe ntitugirane ntidushikika nibyo hanini bacavuga ati reka tureke babyigirire n'ubundi ntituzoshikika hari n'inziga ibirimo ibisanzwe babona amenga hamwe twakwinga kuyumugwi tukawegera mu bikorwa runaka ucume ngo turawushigikiye ucume ngo turawuhaye inguvu ati rero kugira ntitwubongereze inguvu reka twikumire bakore bonyine musanzwe ngo turabashigikiye mu ntwaro ya komine musigati mu ntara ya bubanza baravuga ko abadasangiye imigwi nk'imigambwe kenshi bahurikira hamwe mu gukora ibikorwa by'iterambere naho coba ari iciyumviro c'umwe muri iyo migwi ariko naho ngo bishitse ntibumvikane ngo ntibotangwa kubimenya nk'uko bishikirizwa na nyagugu disimase umuhanuzi wa mutaneri wa komine musigati ajejwe ibibazo by'imibano intwaro na politike kugira dushe kubimenya Nuko dushobora kubyumvira kuba yituye akaza ngaho mu ikomine akavuga ati yamara aho umugambo wa sndd baraje mbere barashaka kubaka nk'amashuri ngaha muri kano karere kacu mugabo kubera ko aho hantu bari bashatse kubaka ryari itongo rigabwa n'umuseneri cyangwa umuyiprona ntibashoboye kumvikana kuko baca bavuga bati ibyo ni ibikorwa by'umugambwe ntabwo ari ibikorwa by'igihugu ikindi kintu dushobora kubimenyera ko yaba iprona canke senel n'abandi barashobora kuzana icyumviro bakagishyira ngaho bamaze kugishyira ngaho mu gihe rero baba batashobora kuba basenyera ku mugozi umwe barashobora guca bavuga ati ico nicoja ngaha ivyo nivyo iwanyu nshiriye iyo rero icyo cumviro cyari ciza naco ntigishobore kumvigwa bica bituma basubiye imuhira hacaba impururu na hirya yejo nubwo wotuma ko canke umuntu akagwara canke undi agakomereka ntibashobora no kuza kumutera inkunga kugira ngo bashobore kumunyarukana kwa muganga aho rero niho duca tumenya ko hariho amatati hariho amanyanga hariho umwumvikano muke mbe ni kubera ko usanga icyumviro cya bamwe kidakunze kwemerwa n'abandi naho cyaba kizana inyungu mu badasanga iyi migwi biva yuko hacaba icumviro cyo kuvuga kiti wewe uri ku butegetsi uraronka icyo urya uraronka n'agashahara hama wa wundi nawe azanye icyo cyumviro nubwo kiba cubaka bagikoreye ko ucumenga wa wundi yari asanzwe afise icyo muri wa mugambwe uba waratsinze canke muri rya dini riri imbere canke muri rya shirahamwe riri imbere aca atabona yuko uje kumunyaga ubugabo agaca avuga ati wewe w'icyumviro cyawe nubwo ari cyiza ntigikwiye kubonekana kuko nani ntansubira hasi nawe ugacuca imbere yanjye twakira umutumire Alexis Ndayizigiye yitaho kugorora inyifato y'abantu aratubwira nijya rusanga icyumviro cya bamwe mu badasangiye imigwi usanga kitumvikanwa ko na bose nubwo coba kizana inyungu rusange biraboneka cyane cyane muri ibi bihe cyane cyane nk'iyo haheze amatora uca usanga kenshi bamwe batsindwa batemera kumviriza nibyo bigaruka rero gushika naho naho uwo muntu yozana ibyiza bimeze gute wa muntu mu bwonko bwiwe ururi burimo ibikomere budari ni uvuga butari butarota bwakira ni ukuvuga buca bugomba kwirukana icyo kintu cyose cyoba kivuye hariya atabanje no guca irya nino kuko ubwonko bwe ntibumuha akanya ngo bwo gusorongora bwo kuraba ijya nino mugabo bumwereka ca gikomere yakomereka muri kahise nicyo kica gitangura kuza imbere imbere y'uko n'ibyo bindi byiza yarazanye azanye ubu badasangiye ibyiyumviro atabanje no kubica ijya nino abyanka hakiri gisirikare no ku ruhande rw'ujya yatsinze nk'akarorero biragenda gutyo nyine wa wundi badasangiye ibyiyumviro naho yoza iciyumviro cyiza gute cyoteza imbere abenegihugu barashobora kutagiha akanya kube bivanye n'urugero imishamirano canke ukutumvikana kwabaye igihe bariko baraharanira izo nyungu zerekeye eh, ibibanza canke icyo bariko baraharanira bakaba bagisangiye abanyagihugu muri komine musigati mu ntara ya bubanza barerekana ibyago vyoba mu gihe abadasangiye imigwi batumvikanye ku ciyumviro kizamwe na bamwe n'abandi mu gihe kiba gifise inyungu kuri bose mu miyamigwi itandukanye bahaguma haduka amatati gushwana guharira bamaze gushwana baravamo bagahakubitana bakaza bagwanira nko mw'icyo kibano baherereyemo ndetse bakandukiza n'ikindi kibano kibegereye bamaze kugwana naho ushobora kuba haguseseka amaraso haraseseka n'amaraso hama imyihorahorano nayo ugasanga iratanguye intambara igaca itangura kajamo iyo hatabaye kumvikana nta kintu na kimwe baba bagezeko haba ingwano nyinshi haba gutakaza inguvu n'ibyiyumviro by'iterambere riba ridutorotse twese ntacyo twigezeho kuko tuba twataye ubuntu n'ibintu ntibashobora guhuza kuko baca batangura kurwana umugwi uri uwundi mugwi uriya aho baciye umwe avuga ati ntuce aho njiye uwundi ati ntuce aho njiye jewe harashobora guseseka amaraso disimasi nyagugu iyo kitumvikanywe ko na bose mu badasanga iyi kandi ari kizana inyungu kuri bose hakurikira iki muri icyo gihe abantu barashobora gushihana bagaterana amabuye mbere ndetse n'ibyo biba biriko birubakwa bigasambuka mbere ndetse waba uri kuratembera ku kagoroba bagaca bagufata nk'uko umwanzi ugaca usanga barakwishe waba ufise n'umurima wawe ugaca usanga barawugendeye barawutemaguye cyangwa n'inzu yawe barayituriye alexi ndayizigiye umuhinga mu byo kugorora kurondora inyifato y'abantu nawe arasigura uko icuka kibandanya cifashe mu gihe abadasangiye imigwi batumvikanye ku ciyumviro kizanywe n'umwe muri iyo migwi kandi cari kuzana inyungu kuri bose ni ukuvuga uca usanga haba ibintu byo kwitana amazina ngo barya naba ngo barya bakoruku ku buryo n'aba harateba hakaba icyo no kwita eh, bijya byiyumviro icyo no ukwita nega negative cyangwa ibiyumviro bibi biguma bikura muri kami kabo ka muntu kandi kubera biguma bigaburirwa zandya z'urwanko zandya zo kwinubana haragera igihe rero hakaba eh, muri kazoza naho katoba ka hafi hakaba n'ingwano hagati ya yamigwi ibiri tukibandanye n'ikiganiro banza baze cy'uno munsi aba banyagihugu bo muri komine musigati mu ntara bubanza baratubwira uko bagiye kubyifatamwo babonye mu kibano abadasangiye imigwi batariko bumvikana ku ciyumviro runaka mu gihe coba kizana inyungu kuri bose babaho guhanura kaba guhuza aba bantu twese tukabona ko turi abenegihugu twese jewe ico nokora nobahuza nkabumvikanisha kuko inabi ntihinduke neza nanjye nubaha impanuro impande zose nkabasigurira ko iterambere ari rya twese matati yamaze kuboneka ya mishwano mu ikaba kuboneka kiba gisigaye ni kubumvikanisha bagahanurwa kabiri ka yuko iyo atakibano ciza gihari ataterambere kabiri ka yuko teza kubana mu mahoro ibyo dupfa yaba iyo migwi itandukanye si yo yubaka igihugu si yo yubaka ikibano kenka yuko byo byose twonywana tukabirengera kuko iyo mu kibano imigwi itandukanye itariko irumvikana nta na kimwe gishoboka kuko birazana umutekano muke rero kiba gisigaye rero ni kubahanura mukageza kubereka yuko bogira ikibano ciza bakanywana bakabirengera nyagugu disimasi muri iyi komine mwokora iki mwumvise batariko barumvikana ku ciyumviro kizana inyungu kuri bose tuca tugwiza amanama cyane Eh, ajyanye n'umutekano tukabanza tukabisigurira abakuru mu mitumba n'amazone hanyuma aca dutegura ikirangaminsi cyo gushika ku kivi ni kuvuga ku mutumba ku mutumba tukagenda kwigisha abenegihugu ineza yo gushyira hamwe ibyiyumviro ineza yo kubaka inyubakwa kanaka nimba ari ishure canke ivuriro canke gusibura ibarabara canke gutera ibiti kugira ngo dushobore gukingira ibitukikije ko bitaba ari bikozwe n'uwo mugambwe kandi bitazogirira inyungu kuri abo bantu bari mu mugambwe bizogirira abo bantu bose baba mwako karere Alex ni gute badasangiye imigwi bafasha kugira banwane basenyere ku mugozi umwe mu iterambere ry'igihugu nk'akarorero iyo habaye nk'amatora haba hakwiye kuba ibiganiro bihuza ya ba zandongozi z'iyo imigwi kugira ngo berekane ati mwene wacu wewe ushikira bene gihugu turi kumwe urugamba turarwanira hamwe rwo guteza imbere igihugu ntiwuze jewe sinzokwinuba iciyumviro cyiza cyose uzozana kizotuma abenegihugu batera imbere nzogishira imbere nandi iciyumviro coza kiteza imbere abenegihugu nka gushikira urakimbwirira abo urongoye nabo nyine tujyana ubwa mbere ni ikiganiro kinywanisha kandi icyo kiganiro kikunywanisha ntigihera ni ukuvuga rero abantu rero bobanza bagahuza hakaba guhuza hakaba gusaba ikigongwe ku byari byari bibaye eh, ku rujya n'uriya mbere hakaba